kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli onaxonlar, opa-singillar, Alloh taolo o'tgan Ramazon oyidagi qilgan ibodatlarimizni va mana bu o'tgan hayitlarni hammaniga muborakbodlik qilsin. Agarchi bu majlisimizni hayit arafasida qilmoqchi edik, ma'lum bir sabablar bilan kechikib ketdi. Shuning uchun sizlar bilan mana bu majlisimizni Allohning kalomi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadislari bilan ochmoqchiman. Shuning uchun hammanglardan iltimosim shuki, e'tibor bersanglar, Ajabmaski mana bu majlisdan turishlikda hammamiz Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsa, shuning uchun ham onaxonlardan, opa-singillardan bizni talabimiz shuki, ko'p e'tiborli bo'linglar. Albatta mana bu hijrat diyorida, mana bu jihad diyorida din uchun, Allohning roziligi uchun jannatga kirish maqsadida alhamdulillah sobit qadam bo'lib yuribsizlar. Alloh taolo yana ham sobit qadam qilsin. Alloh taolo barchalaringizni mushkulotlaringizni Alloh uzu o'zi oson qilsin. Faqatgina biz sizlarni bu yurishimiz bilan butun dunyodagi insonlarni yurishini o'rtasida osmoni yerçi farq bor. Odamlar dunyo uchun, dunyoni biror bir matosi uchun mashaqqat yaptı. Mana shu dunyoni topishlik uchun, dunyoda biror bir eşi ishrat kıvalişlik için uchun qattiq meşakkatlerini mashaqqatlan yaptı. Sizlar bilan bizning mashaqqatimizni farqli joyi shuki, albatta biz jannat maqsadida Robbimizni jamolini ko'rishlik uchun yurganmiz. Allohdan umidimiz borki, mana bu chekilayotgan mashaqqatlarga Alloh taolo o'zi rozi bo'ladigan Firdavs jannatlari nasib etsin. Mana bu chekilingan mashaqqatlarni avvalan aytib o'tdim. Farqi shuki, hamma insonlar mashaqqat chekadi. dunyoga kelib o'lgungacha hamma insonlar mashaqqat chekadi, lekin mashaqqat chekishlikda ham mashaqqat chekishlik bor. Bu ham bo'lsa din uchun mashaqqat chekilyapti. Allohni guvoh qilib aytamanki, sizlarni mu'mina ekanligingizga men guvohlik berib aytaman. Alhamdulillah mana shu din yo'lida shuncha mashaqqatlarga rozi bo'ldinglar. Shu yo'lda sog'liqlaringizni ajradinglar, shu yo'lda yaqinlaringizni ajradinglar. Hammanglar din yo'lida ma'lum bir qurbonlik berdinglar. Qaysi ona onaxonimizni o'g'li shahid bo'ldi. Qaysi ona onaxonimizni jigarbandi farzandi qamoqxonalarda yotibdi. Qaysi bir opa singlimizni turmush o'rtog'i shu din uchun zindonlarda yotibdi. Qaysi bir ona onaxonimizni qo'shaloq-qo'shaloq farzandlari shu yo'lda shahid bo'ldi. Mana bu mashaqqatlarni xotirjam bo'linglar. Faqatgina chiroylik sabr qilsanglar, inshaalloh mana buni ajri oxiratda inshaalloh naq bu narsaga shak shubha yo'q. hamalari bu chekkan mashaqqatlarini men his qilaman. Chunki biz bitta jamoatimiz, biz hammamiz bitta oilamiz. Lekin uzoq vaqtda bo'ldi mana o'zingizga xabaringiz bor. Ilgari mana shu vonada turgan vaqtimizda men sizlarni tez-tez ma'lum bir munosabatlar bilan to'plab yoki uylaringizdan xabar olib, kasalliklaringizdan xabar olib turardim. Lekin mana shu janglar bo'ldi, bir og'ir vaziyatlarni boshimizdan kechirdik. Ma'lum bir xavfsizlik sababligidan mana bu muloqot, mana bu sizlarni ziyorat qilishlik yoki xizmatingizga bora olmaslik uzoqlashib ketdi. Eng birinchi aytmoqchi bo'lgan gapim, mana bu vaqtda bizdan o'tgan kamchilik, nuqsonlarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Albatta biz mana shu jangimiz, xosatan mana shu Pokiston bilan bo'lgan jangimizni asosiy sabablardan bittasi shu ediki, Pokiston hukumatı bizdan talab qilgan ediki, mana shu safimizda yurgan ojiz, notavon bir keksalarimizni, keksa otaxonlarimizni, onaxonlarimizni yoki ishga yaroqsiz opa singillarimizni Pokiston bizga topshiringlar 20 tasini. Biz uni evaziga biz sizlarga mana shu Pokistonda sizlarga bir joy beramiz, erkinlik beramiz. Mana Afg'oniston kirib urush chiqqani sharoit qilib beramiz degan vaqtida alhamdulillah bu mujohid jamoatimiz, bu islomga amal qilyotgan jamoatimiz bu beg'ayratligini alhamdulillah qilmadi. hargiz qilmaydi inshaalloh nomuslarimizni biz himoya qilib, hammamiz qatl bo'lib shahid bo'lamiz, lekin bizni bitta nomusimiz biz kofirlarga topshirmaymiz deb alhamdulillah shuncha shahid berdik. Shuncha safarlarda har joylarga bu sizlar ham biz bilan bab barobar mana shu mehnatlarni qildinglar, mana shu mashaqqatlarni chekdinglar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandilarki, hal turzaquna va tunsaruna illa bi duafaikum. Sizlarni rizqinglar, sizlarni nusratinglar sizlarning oranidagi zaif ojiz notavonlaringlar sababli sizlarga rizq musrat beriladi degan hadislari bor edi. Shunga muvofiq bizlardan mana bu o'tgan ba'zi bir kamchiliklar, ya'ni bu kamchiliklar ataylab emas, qasdan emas, mana shu janglar, mana shu mashaqqatlar sababligidan vaqtida xabar ola olmadik, vaqtida sizlarning kamchiligini qila olmadik. Mana bundan Alloh uchun rozi bo'lib qo'yasizlarki, biz mana bu ishlarimiz bilan faqatgina nima? Mana bu jihad, mana bu ibodatimizni oldiga olib ketishlik uchun mana bu mintaqalarda yana qaytib alhamdulillah qaytib kelindi. Mana bu o'rinlarda Alloh taolo izzat bilan qaytarib keldi. Buni hammasi mana shu jamoatimizni hammasini ansor muhojirlar chekkan mashaqqatini evaziga deb bilaman. Shuning uchun ham biz Allohga shukr qilishimiz kerak. Alloh taolo mana bu ne'matlarni ziyoda qilsin, hammamizni amn omonlikda saqlasin, nomuslarimizni o'zi saqlasin, asirlarimizni Alloh taolo tezroq chiqarib bersin. Alloh subhanahu va taolo dardmanlarimizni dardiga Alloh taolo shifo bersin. Chiroyli bir sabr qilsanglar, ma'lum bir iymonlashuv suhbatim bor. Mana bu suhbatimizni mana shu Alloh subhanahu va taoloni Qur'oni Karimda <clears throat> iymonli kishilarga ibrat bilan, ya'ni Qur'oni Karimda Alloh taolo Tahrim surasidagi bir ikki oyatni tilovat qilmoqchiman. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة إمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله سبحانه وتعالى Tahrim surasida marhamat qilgan ediki, Alloh o'zi bir zarbul masalni mu'minlarga ibrat olishlari uchun zarbul masal qildi. Bu zarbul masal shundan iborat ediki, Fir'avning ayoli Osiyani bir yodinaga olinglar. U Fir'avn tarafidan azoblanayotgan vaqtida aytgan ediki, "Ey Parvardigorim, menga o'zingni huzuringda jannatda bir uy qurgin. va meni meni Fir'aun va uning yomon amallaridan o'zing panoh bergin, o'zing asragin va meni zolim qavmlarning yomonligidan o'zing asragin degan so'zini yodingizga olinglar. Mana shu iymon keltirgan mu'minlar uchun mana bu Fir'avnning ayolini iymoni haqidagi Allah zarbul masal qilgan zarbul masaldir deb Alloh taolo marhamat qildi. Keyingi oyatda esa Alloh subhanahu va taolo Imronni qizi Maryamni yodingizga olinglar. Alloh taolob buni ham iymonini iymonli kishilarga nima qildi? Zalbul masal qildi. Bu Imronni qizi Maryam, ya'ni Iso alayhisolamning onalari o'zlarini iffatlarini chiroyli saqlagandilar. Biz dedi Alloh taolo u kishiga o'zimizni ruhimizni yubordik. O'zimizni ruhimizni u kishiga biz yuborgandan keyin u biz siz bizni kalimalarimizni, ya'ni Robbisini kalimalarini tasdiqladi va uning kitoblarini tasdiqladi va Maryam Robbisiga to'la-to'kis itoat qiluvchi tavozilik, tavozulik ayol edi deb Alloh taolo marhamat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir necha hadisda Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki <clears throat> ayollarning jannatdagi ayollarning eng afzallari bu Xadija binti Xuvaylid va Fatima binti Muhammad va Maryam binti Imron va Asiya ibnati Mazahim Imroati Fir'aun deb to'rtta ayolni ayolning nomini aytgan ekanlar. Ya'ni jannatdagi ayollarning eng afzallari to'rttadir. Xadija, Fatima, Maryam va Osiya Fir'avnning ayoli deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan ekanlar. Yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda esa marhamat qilgan ekanlarki, kamolatga erkaklardan ko'pchilik yetishdi. Va lekin ayollardan faqat 4 ta ayolgina kamolatga yetdi. Ya'ni iymoni, islomi komil bo'lgan ayollardan faqat 4 kishi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan ekanlar. Bular Osiya Imroati Firavn, Fir'aunning ayoli Osiya va Maryam, Imronning qizlari va Huvaylidning qizlari Xadicha deb turib Oyishani boshqa ayollarga nisbatan fazilati sarid degan, ya'ni go'shtlik taomni boshqa taomlardan afzal bo'lganini singarin Oyishani boshqa ayollardan afzalligi shu deb rivoyat bo'lgan ekan. Men mana bu oyatlarni yana avvalda o'qigan ana shu Fir'avnning ayolini iymonini Alloh taolo qiyomat kunigacha keladigan mu'minlarga ibrat qilib zarbul masal qilganida mana shu oyatni tafsirida bir necha tafsir kelgan ekan. Mana bu tafsirda Fir'avnning ayolini quyoshga, ya'ni jazirama issiqqa, ana shu Misrdagi sahroga olib chiqib quyoshda azoblangan vaqtida ya'ni Firavn tarafidan iymon keltirganlari uchun, ya'ni bu kishi Misrli malikasi edi, lekin iymon keltirganlari sababligidan bu kishini qattiq quyoshga olib chiqib azoblangan vaqtida azoblab bo'lib, bu kishidan azoblanayotgan kishilar charchab, mana bu azobdan qo'llarini tortigan vaqtlarida Malaikalar kip turib bu onamizni ustilariga o'zini qanotlari bilan farishtalar soya solib turar ekan. Shunda bu Osiya onamiz jannatdagi uylarini ko'rib turar ekanlar. Mana bu bitta tafsirda kelgan ekan, boshqa bir tafsirda esa mana shu Osiya onamizni azoblangan vaqtida Osiya onamiz so'rar ekanlarki, ana shu azoblayotgan kishilardan kim g'alaba qildi degan vaqtida u kishi u kishiga javob aytilar ekanki, Musa va Harun g'alaba qildi deb javob berilar ekan. Shunda bu kishi aytar ekanki, men Musa va Harunni Robbisiga iymon keltirdim der ekanlar. Ya'ni bu kishini iymon keltirishlarini boshlanish shundan boshlagan ekanki, kim g'alaba qildi deb so'raganlarida Musa va Harun g'alaba qildi deb javob olganlardan keyin men Musa va Harunni Robbisiga iymon keltirdim degan ekanlar. Shunda Fir'aun Fir'aun u oldiga odam yuborgan ekan. Odam yuborib so'ragan ekanki, agar o'zini qadimgi gapida turaversa, sizlar bir katta xarsang toshni olinglar-da, uni sizga uloqtiringlar. Agar gapidan qaytadigan bo'lsa, yana u meni ayolimdir, meni meni mulkimga malika bo'ladi deb turib Fir'aun mana bu kishini azoblayotgan o'ringa bir necha odamlarni yuborgan ekan. Ular kelib u kishini ustiga mana bu toshni tashlashdan oldin bu so'ralgan vaqtida bu kishi o'zini iymonida istiqomat qilib mustahkam turgandan keyin bu kishi tosh tashlayotgan vaqtida osmonga qaragan ekanlar. osmonga qaragan vaqtlarida jannatdagi o'rinlarni ko'rgan ekanlar. Va o'zlarini so'zlarida, ya'ni iymon so'zlarida, ya'ni Musa va Horinni Robbisiga iymon keltirdim degan so'zlarda mustahkam turgan ekanlar. Shunda Alloh subhanahu va taolo tosh ustilariga qulamasdan turib, ruhlarini nima qilgan ekan? Alloh taolo ruhlarini qabz qilgan ekan va u kishining ustilariga tosh tushgan vaqtida jasadlarda ruhlari bo'lmagan ekan. Ulamolar aytishadiki, bu kishi Robbisiga duo qildiki, Robbibni li indaka baytan fil janna. Bu kishi jannatda o'zingni huzuringda menga bir uy qurgin dedilar. Ulamolar aytishadiki, Osiya uy tanlashdan oldin qo'shni tanladi. Ya'ni Alloh taolaga duo qildiki, o'zingni huzuringda menga bir uy qurgin deb duo qilgandilar. <clears throat> Yana bu <clears throat> Osiy onani iymonlari haqida boshqa shu tafsirda Abu Jafar Rozi rivoyat qilib bu kishi aytadilarki, Fir'avnning ayoli iymon keltirishidan oldin Fir'avnning xazinadorini ayoli iymon keltirgan ekan. Bu Fir'avnning xazinadorini ayoli Fir'avnning qizini sochini tarab o'tirgan vaqtida qo'lidan tarog'i tushib ketar ekan. Tarog'i tushib ketgan vaqtida bu xazinadorni ayoli beixtiyor Allohga kofir bo'lganlar halok bo'lsin ekan. Shunda Fir'avnning qizi ye seni meni dadamdan boshqa ham parvardigoring bormi? degan vaqtida, Robbing bormi degan vaqtida meni Robbim, seni otangni Robbisi ham, butun narsalarni Robbisi Allohdir deb bu Fir'avnning xazinadorini ayoli o'zini iymonini oshkor qilgan ekan. Shunda Fir'avnning qizi bu ayolni, ya'ni xazinadorning ayolini urib ketgan ekan. qattiq do'pposlagandan keyin otasiga borib chaqqan ekan, xabar bergan ekanki, xazinadorni ayoli senga kofir bo'lib, Musoni Robbisiga iymon keltirdi deb xabar bergan ekan. Shunda Fir'on haligi xazinadorni ayolini chaqirib, mendan boshqa Robga ibodat qilasanmi deganda, shunda bu ayol o'zini iymonini bayon qilib aytgan ekanki, o'zimni Robbim va seni ham Robbing va barcha narsani Robbisi Alloh deb o'zini iymonida mustahkam turgan ekan. Men ana shu Allohga ibodat qilaman, senga ibodat qilmayman degan ekan. Shunda Firavn bu ayolni, ya'ni xazinadorni ayolini ikki qo'lidan, ikki oyog'idan qoziqqa bog'lab qattiq azoblar bergan ekan. Shunda hatto ilonlarni yuborib, ilonlar bilan azoblagan ekan. Shunda qattiq shunday azoblar davom etgan ekan, shunda Fir'aun bir kun kelib aytgan ekanki, sen hali ham o'zingni gapingda turibsanmi yoki gapingdan qaytdingmi degan ekan. Shunda haligi xazinadorning ayoli mo'min ayol aytgan ekanki, Robbi va robbuka va robbu kulli shay'in Alloh. Ya'ni meni Robbim va seni Robbing va barcha narsalarning Robbisi Allohdir deb ana shu shuncha azoblangan ayol iymonida turib olgan ekan. Shunda Firavn bu xazinadorning ayoliga agar sen shu gapingda turadigan bo'lsang, mana shu ishingni qaytaraveradigan bo'lsang, men seni o'g'lingni so'yaman degan ekan. Shunda bu ayol aytgan ekanki, ma anta qal. Sen hukmingni o'qiyver, sen qozisan, nima qilsang, nima ish qo'lingdan kelsa qilavergin degan ekan. Shunda Fir'aun haligi ayolni ko'zini oldida o'g'lini so'ygan ekan. Shunda haligi ayolning o'g'li ni ruhi onasiga bashorat bergan ekanki, "Ey onajon, abshiri ya umma, fa inna laka indallohi min al-thawabi kaza va kaza." Ey onajonim, siz xursand bo'lingki, Allohning huzurida sizga mana bunday, mana bunday ajrlar, savoblar bor deb haligi zabih qilib so'yilgan o'g'lini ruhi onasiga bashorat bergan ekan. Shunda Fir'aun ettasiga ham kelgan ekan. Kelib mana bu ayoldan yana o'sha gapingda turibsanmi? Bu ishingdan qaytmaysanmi? Hali ham meni qo'yib boshqani Robbim deysanmi? deganda ayol yana o'sha eski gapini aytgan ekan. Meni Robbim, seni Robbing va barcha narsalarning Robbisi Alloh deb javob bergan ekan. Shunda Fir'aun ikkinchi o'g'lini olib kelib turib, ko'zini oldida so'ydirgan ekan. Shunda haligi o'g'lini ruhi onasiga qarab turib, "Isbiri ya umma, fa inna al-tharabi kaza va kaza." Ey onajonim, sabr qiling. Sizga Allohning huzurida mana bunday, mana bunday savoblar bor deb turib, o'g'lini ruhi, ikkinchi o'g'lini ruhi onasiga bashorat bergan ekan. Mana bu o'g'lini berayotgan bashoratini o'g'lini ruhini berayotgan bashoratini Fir'avnning ayoli Osiya eshitib qolgan ekan. Birinchi o'g'lini ham, katta o'g'lini ham, kichkina o'g'lini ham ruhini bergan bu bashoratini Fir'avn ayoli bu bashoratni eshitgan ekan. Shunda Fir'avn ayoli iymon keltirgan ekan. va Alloh subhanahu va taolo haligi Fir'avnni xazinadori bo'lgan ayolning ruhini qabz qilgan ekan. Va mana bu ayolni jannatdagi o'rnini, uni manzilatini, uni karomatini, uni darajasini Fir'avnning ayoli, Fir'avn ayoli Alloh subhanahu va taolo uni ko'zidan shu pardalarni olib tashab, jannatdagi haligi xazinadorni ayolini maqomlarini ko'rgan ekan. Mana buni ko'rgandan keyin bu kishini iymoniga iymon shunaqangi mustahkam iymon qo'shilgan ekanki, shunday bir tasdiqlagan ekan, bu kishi o'zini iymonini oshkor qilgan ekan. Mana bu kishini iymon keltirganligini Osiy onani iymon keltirganini xabari Fir'aunga yetib borgan ekan. Fir'aun o'zini vazirlarini, katta-katta saroy xodimlarini chaqirib, Osiya haqida nima deysizlar degan ekan. Shunda mana bu Firavn o'zini vazirlardan Malika haqida so'ragan ekan, ya'ni Osiya haqida nima deysizlar degan ekan. Shunda hamma vazirlar maqtagan ekan, bu sizning ayolingiz, bu Malika bo'ladi bu, yaxshi ayol bu degan ekan. Shunda Firavn aytgan ekanki, u meni qo'yib boshqa ilohga ibodat qilyapgan ekan degan ekan. Shunda haligi vazirlar saroyni katta-katta peshvolari, raislari nima degan ekan? bo'lmasam ayolingni o'ldirgin. Uni ana shunda qoziqlarga bog'lab oyoq qo'lidan azoblagin degan ekan. Shunda Osiy onamiz duo qilgan ekan Parvardigoriga-ki, Robbi ibni li indaka baytan fil janna deb ana shu azoblanayotgan vaqtida bu kishi duo qilgan ekanki, ey Parvardigorim, o'zingni huzuringda jannatdan menga bir uy qurgin deb duo qilgan ekanlar. Mana shu duoni qilib turgan vaqtlarda Firavn kelib qolgan ekan. Shunda bu onamiz jannatdagi uylarni ko'rib, kulib turganligini ko'rib Firavn aytgan ekanki, buni jinni bo'lib qolganligiga ajablanmayapsizlarmi? Biz buni har qancha azoblayversak, bu faqat kulib turibdi deb Firavn hayron qolgan ekan. Alloh subhanahu va taolo Osiy onamizni ruhlarini qabz qilgan ekan radiyallohu anha u kishi mana shu bilan nima qilgan ekan? Vafot topgan ekan. Ya'ni mana bu oyatdan va bu oyatni tafsiridan biz hammamiz o'zimizga bir chiroyli xulosa chiqarib olsak bo'ladi. Bu kishi Misr, ya'ni ana robbukumul a'la deb ilohlikni da'vo qilyapgan Fir'avnning ayoli edi. Ya'ni malika edi. Ya'ni malika yer yuzidagi hokimlikni so'rab turgan faqat yer yuzini emas, balki ilohlikni da'vo qilib turgan Fir'avn ayoli edi. Haligi xazinador ayalının iymoni, uni farzandini imanını ko'rib bu kishi iymon keltirdi. Bu kishi ko'p amal qilgani yo'q islomda. Faqat iymonini oshkor qildi. Butun dunyoni lazzatidan voz kechdi. Va kamolatga yetgan ayollarning eng birinchi safida keldi. Iymonida iymoni sababligidan berilgan azoblarga sabr tufayligidan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ozgina amal qildi-yu, ko'pgina ajr olib ketdi deb ba'zi bir yangi iymon keltirib jihad maydoniga kirib shahid bo'lib ketganlar to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat bergan. Bu Fir'avnning ayoli ham radhiyallohu anha nima qildi? Ozgina amal qildi, lekin iymonini qiyomat kunigacha keladigan mu'mina ayollarga nima qildi? Namuna qilib qoldi. Demak, mana bu yerda biz uchun juda katta ibratlar bor. Juda katta ibratlar bor. Demak, biz bu oyatlardan va bu oyatni tafsirdan va hadislardan shunday xulosa qilamizki, demak, iymon keltirishlik bilan Agar u malika bo'lib yashagan bo'lsa ham, endi unga taklif, mashaqqat iymoni sababligidan nima azob uqubatlar kelar ekan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Ankabut surasida marhamat qilgan ediki, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Odamlar biz iymon keltirdik. Endi bizni o'z holimizga qo'yib qo'yiladi. Imtihon qilinmaymiz deb gumon qilishdimi? Albatta imtihon qilinadi deb Alloh taolo marhamat qildi.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 Ularni Alloh taolo mag'firatini va'da qilgandi, ularning gunohini kechirishligini va'da qilgan edi va ular uchun jannatni va'da qilgan edi. Men guvohlik beraman ki alhamdulillah hozirgacha sizlar o'zingizning iymoningizni din yo'lida qurbonlik berib isbotlab kelyapsizlar. Yana ham duo qilamizki Alloh taolo oqibatimizni chiroyli qilsin. Iymon bilan Robbimizga bora bo'lishlikni Alloh taolo nasib etsin. Chunki yo'limiz mashaqqatlik, juda ham qiyin yo'l. Juda ham qiyin yo'l. Insoniyatda hammasiga turli-turli azoblar, turli-turli mana xabarina bor. Mana shu Pokiston nima qildi? Mana shu biz shu yerga o'tib kelganimizdan bos shuncha nimalarni o'tkizdi. Shuncha taloshlarni o'tkizdi. Ana shu kelgan yilimizda vonani o'zida qarib 50 ga yaqin taloshi bo'lgan ekan. Kechalari bilan sizlar u yerdan bu yerga ko'chdinglar, bu yerdan bu yerga ko'chdinglar, sovuqlarda qiynaldinglar. Va lekin shuncha qurbonliklar berildi. Alloh subhanahu va taolo mana bu Pokiston hukumatini o'zi o'zi bilan o'zi ovora qilib qo'ydi. Ana shu Kashmir degan joyda hozirgi yangi kelgan ma'lumotlarga qaraganda 100 mingga yaxshi yaqin Pokiston armiyasi halok bo'lgan. 100 ming yer yutib ketgan. Bu sizlarni yetim qilgan bolalaringizni Bu sizlarni farzandlaringdan asir qilganlarni Alloh taolo uchini olib beryapti. Alhamdulillah sizlarni duolaringizni ijobat bo'layotgani buni men sizlarga bashorat beraman. 100 ming Pokiston armiyasi halok bo'lgan. Ana shu bu yerda jang qilyapganlarni farzandlari o'sha Kashmirda ekan, zilzila bo'lgan joyda. Bularni ayollari farzandlari yer yutib ketgan. Ya'ni shuncha sizlarni qaqshatgan, shuncha sizlarni qon yig'latgan bu kofirlarni zolimdan Alloh taolo o'chini olib beryapti. Faqat biz chiroyli sabr qilaylik. Amerikani mana ko'ryapsizlar, suv tagida qolyapti bu. Ya'ni yaxshi kunlar yaqin, bunga ishonishingizni men talab qilaman sizlardan. To'la ishoninglarki, bu chekkan mashaqqatlar zoya ketmaydi. Faqatgina besabrlik qilib qo'ymaylik. O'sha qilayotgan mashaqqatlarimizni minnat qilib qo'ymaylikki, yuvilib ketib qolmasin. Chiroyli sabr qilaylik. Hali bu shakldagi mana bu Fir'avnni o'zini malika ayoliga bergan azoblarni biz unchalik chekmadik, lekin Alloh taolo toqatimizdan ortiq imtihon qilmasin bizni. Faqatgina mana bu berilgan shahidlar, mana bu yetim bolalarni, farzandlarni duosi ijobat bo'ladi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, uch kishini duosi ijobat dedilar. Biri musofir, biri mazlum, biri ota-onaning farzandiga duosi dedilar. Sizlarda mana shu sifatlar alhamdulillah jamlangan ko'pchiliginada. Musofir sizlar Allohning yo'lida hijrat qilgansizlar, mazlumsizlar. Va alhamdulillah ichida onaxonlar bor, farzandlari bor, asir bo'lgan, bularni haqida duoda hech ham malollanmasdan duo qilinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va'dalari haq, mazlum bilan Allohning o'rtasida parda yo'q. Shuning uchun aytdilarki, mazlumni yomon duosidan qo'rqinglar dedilar. Chunki mazlum agar kofir bo'lsa ham unga zulm qilingan bo'lsa duosini Alloh taolo ijobat qiladi. Axir sizlar mu'minasizlar. Sizlar muhojirasizlar. Sizlar Allohni yo'lda shuncha qurbonlik bergansizlar. Allohga qasam agar Xudodan taqvo qilib, chiroyli sabr bilan duo qilsanglar, inshaalloh dunyodagi futohatni ham ko'rasizlar, Firdavs jannatini ham inshaalloh Alloh taolo ko'rsatadi sizlarga. Shuning uchun hammanidan mana birma-bir talabim shu. O'zinglar o'ylama, anaki biz bu jamoatga kerak bu Ya bu jamoat bizni xabarimiz olmay qo'yibdi. Demanglarki, bizga jabr qilib qo'yasizlar. Biz sizlarni himoyalanish uchun hammamiz bu erkaklar mana shu safda yurganlar biz o'limga bayat qilganmizki, biz bu nomuslarimizni himoya qilib olamiz dedi. Alhamdulillah mana ko'rdinglar, bu vonalarni jangidan oldin kichkina-kichkina o'sha uychilarda o'tirilardi. Hozir alhamdulillah qalalarning ichida o'tirilyapti. Bu yerda shuncha o'sha bizni shu yerdan chiqargan munofiqlar mana kecha ham bittasi qatl bo'ldi juma kuni. Ana shu salveshti bo'lib bizni mana shu yerlardan darbadar qilganlarni Alloh taolo shunaqangi halok qilib beryapti alhamdulillah mujohidlarning qo'li bilan. Biz o'zimizni shar'iy intiqomimizni, shar'iy uchimizni har kimdan bo'lsin inshaalloh olamiz. Biz bunga ahd qilganmiz. Shuning uchun sizlardan meni qattiq talabim onalar, opa singillar bizdan norozi bo'lib qolmanglar. bilaman kasalmand bo'lgansizlar, kasallangansizlar. Jamoatda o'zi hech kim yo'qki kasal bo'lmagan bo'lsa. hammani kasal bo'lgansizlar. Lekin bularni bilib qo'yinglarki, Alloh taolo sizlarni yomon ko'rgandan berayotgani yo'q. 70 ming lashkar sizlarni kichkinagina jamoatingiz bilan birga urushdi. 70 ming lashkar. Vona jangi bo'ldi. Shikay jangi bo'ldi. Masud jangi bo'ldi. Mana alhamdulillah Hozir Shimoliy Vaziristonni ham Alloh taolo bizga fath qilib berdi. Janubiy Vaziristonni ham fath qilib berdi. Dunyodan ko'rib turibmiz izzatni. Chunki mana shu siz bilan bizga xizmat qilyapgan bu Pashtun millati bilan umuman tarixda o'zbeklar birga yashagan emas. Doim bir-birini qoniga tashna bo'lib dushman bo'lgan. shu jihodni barakotdan, shu shahidlarni barakotdan, shu asirlarimizni duosini ijobatdan va sizlar mazlumlar duolaringizdan shu millatdan Alloh taolosi siz bilan bizga xizmatkor qilib qo'ydi. Bunga shukr qilishimiz kerak. Lekin bu jamoat o'zini Robbisiga bergan ahdidan zarracha orqaga qaytgan emas. Zarracha qaytgan emas va qaytmaydi ham. Kofirga qo'l bermaydi, kofirlarga taslim bo'lmaydi, kofirlardan albatta Allohning rasulini va mu'minlarni haqqi bo'lgan jihodini qilib o'chini oladi inshaalloh. Biz bunga ahd berganmiz. Shuning uchun ham yana men mana shu iymonlashuv suhbatimizda yana bir ikkita oyatni eslatib qo'ymoqchiman. Ajabmas. Mana bu oyatlar yana ham bizni o'sha qalbimizdagi dardlarimizga bir malham bo'lsa, chunki bu Alloh taoloning kalomi, Allohning haq va'dasi.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 Albatta men sizlardan qaysi bir erkak yoki ayollarni yaxshi amallarini amal qiladigan bo'lsa, men ularni amallarini zoya qilmayman dedi. Sizlar ba'zilaringiz ba'zilaringizdandir, ba'zilaringizdandirsiz deb turib Alloh taolo ana shu ba'zilari ba'zilardan bo'lgan mu'min va mu'minalarni, muslima va muslimalarni, muhojir va muhojirlarni Alloh taolo oyatni davomida marhamat qiladiki, ular shunday kishilarki, Allohning yo'lida hijrat qilganlar, muhojirlar va diyorlaridan chiqarilgan kishilar va meni yo'limda ozorlangan kishilar. Ya'ni hijrat qilib, hijratdan keyin ham meni yo'limda ozorlangan kishilar va Allohning yo'lida jihad qilgan kishilar va shu yo'lda qatl bo'lganlarni albatta men kamchilik xatolarini o'chirib yuboraman va ostilaridan anhorlar oqib o'tadigan jannatlarga olib kiraman deb Alloh takiden ayeti ta'kidan ki albatta albatta men ularni sayyiotlarini, xatolarini kechiraman va ularni albatta va albatta men ostilaridan jannatlar oqib o'tadigan jannatlarga, anhorlar oqib o'tadigan jannatlarga olib kiraman va bu Allohning huzuridagi savoblardir va Allohning huzurida go'zal savoblar bordir, ajrlar bordir deb Alloh Teala marhamat qildi. Demak, Alloh taolo duolarni ijobat qilaman deyapti. Ey onaxonlar, ey opa singillar, hamma mushkulotingizni Allohdan so'ranglar. Alloh o'zi va'da qilyapti. Alloh hech qachon o'zini va'dasiga xilof qiladigan zot emas. Demak, mana bu dinni oliy qilishlik yo'lida bizni hammamiz nima yukki barobar ko'targan ekanmiz. Allah Teala hammamizga istiqomatni nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo mana bu Robbimizga ro'baro bo'lishlik qiyin yo'lida yorug' yuz bilan Alloh taolo ro'baro bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib etsin. Asosiy talabim aytdim, ko'p duo qilinglar, ko'p sabrli bo'linglar. Xosatan e, shahidlarni avlodlari mana bu shahid bo'lgan birodarimizni ayollariga omonat, ularni tarbiyasiga ko'p e'tibor beringlar. Ko'p e'tibor beringlar. Yana takrorlayman, ko'p e'tibor beringlar. Bular bizga omonat, ularni tarbiyasi, ularni axloqi, ularni ibodatli bo'lishligi, ularni mujohid bo'lib tarbiyalanib, otasini o'chini olishligi, intiqom olishligi bu biz yelkamizdagi farz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan oldin 17 yoshlik Usomat ibn Zaydni amir qilib bitta qo'shinni tayyorladilar. Bu qo'shinning ichida Abu Bakr Siddiq bor edi, Umar ibn Xattoblar bor edi, katta-katta sahobalar bor edi. 17 yoshlik bu bolani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amir qilib qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu bolani amir qilib qo'yishdan maqsadlari nima edi? 1 yil oldin bu Usomani otalari Zayd ibn Horisa ana shu Mo'ta g'azvasida shahid bo'lgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu Mu'ta g'azvasi bo'lgan joyga bu lashkarni yuboryapkandilar. Maqsadlari nima edi? Usomani qo'li bilan otasini o'chini olmoqchi edilar. Shuning uchun biz ham mana bu farzandlarni o'zimiz bilan birga olib yurish yoki mana bu ayollarni mana shu saf hijrat diyorida qiynalib nima olib yurasizlar degan savolga javobimiz doim aytganmizki, birinchidan bizni bu olib yurgan muhojira ayollar Bu bizi farzandlarimiz, payg'ambarimiz ayollaridan, sahobalarning ayolidan va ularning farzandidan afzal emas. Bu birinci javobimiz. Ikkinchisi, mabodo biz shahid bo'lib keser bu yo'lda, bizi yo'limizni davom ettiradigan bu farzandlarimiz, bular ko'zi bilan ko'rsin otasini shahid bo'lganini. Ko'zi bilan ko'rsin otasini zahmi, majruh, jarohatlanganini, mana mashaqqatlarni ko'zi bilan ko'rsin, shu yo'lda terbiyelensin degan maqsadimiz bor. Shuning uchun ham ko'p e'tibor beringlar, mana bu farzandlar axloqsiz bo'lib qolmasin. Bu farzandlarni tarbiyasiga juda ham e'tibor beringlar. Asir bu poyon birodarlarimiz farzandlari bor. Bularni qattiq meni sizlardan talabim tarbiyasiga e'tibor beringlar. Endi bizga aytiladiki, bir yasli qurib berilsa, qaraydi shunga sharoit bo'lsa. Lekin vatanda yasli qilib berilardiki, o'sha ota-onalar ko'proq ishga ketardi ular. Uyda bo'lmasdi, shuning uchun yasliga berilardi. Alhamdulillah bizni muhacirelerimizi birortasi ishga bormaydi alhamdulillah. Uyda o'tiriladi bu farzandlarni tarbiyasiga ko'p e'tibor berilsin. Yana uylarimizdan o'liklar chiqib qolmasin. Tiriklarning ichidan o'liklar chiqib qolmasinki, Alloh panoh bersin. Shuning uchun ham bizga ko'p malomatlar bo'ladiki, sizlar bu ayollarni qiynab, Uyakka yoqqa olib, bu yoqqa olib ko'ch-ko'ch qilib Degende men doim javob ki, men 70 yil oldin hijrat qilganlarni ko'rib keldim Arabistonga, Turkiyaga, har joyga borib. Afsuslar bo'lsa, ular muhojirlarning avlodi emas. Ular ular muhojirlarning avlodi emas, otasi nima maqsadda chiqqan, bugun farzandlari yaman yomon yo'llarga kirib ketgan. Ya'ni uni aytib bo'lmaydi. Alloh falan bersin, bizi farzandlarimiz ham o'shalardan bo'lib qolmasin. Shuning uchun mana shu jamoat ana shu shahidlardan hammamizga omonat. Alloh taolob bizni mana shu iymon islomda sobit qadam qilib, o'ligimizni ham, tirigimizni ham shu musulmonlar safida Alloh taolob qilsin. Shuning uchun ham mana bu narsaga ham e'tibor beringlar. Albatta, e, mana bu yo'l aytdim juda ham qiyin, mashaqqatli yo'l, buni his qilaman, bilaman. Lekin men aytdim-ku, agar sizlar haqiqiy Xudodan taqvo qilib duo qiladigan bo'lsangiz, sizlar bilan Allohning o'rtasida parda yo'q. Parda yo'q. Men aytdim mana 100 ming Pokiston askari o'libdi. Pokiston askari sizlarga o'xshagan ko'p mazlumlarni qaqshatgan edi. Sovuqlarda aqa ko'ch, baqa ko'ch deb qiynalingan. Mana shu yaqinda mana e, varaqa tarqadi, o'sha voqeani ko'zi bilan ko'rgan o'sha yerda tabligʼ jamoati o'zi aytib berdi, shunaqangi buzilib ketgan ekan o'sha Kashmir, shunaqangi iflos joylar bo'lib ketgan ekan, shunaqangi kofirlar kelib, ana shunaqangi yomon ishlarni qiladigan joylar bo'lib ketgan ekan. din da'vati to'xtagan ekan, islom umuman o'lgan ekan u mintaqada. Hatto shu tablig'ilar bir da'vat qilsa, bularni masxara qilib, bularni ana shu tahorat qiladigan suvlarga bavul qilib qo'yib, ko'p behurmatliklar bo'lgan ekan. Shunda o'sha yerdan bitta bola tush ko'rgan ekanki, tushimda mana shu tog'larning ichidan shunaqangi yomon chirqir ovozlarni eshityapman deb kiptir bu masjidda turgan tablig'iylarga aytgan ekan. Kim bu tablig'iylar darrabda bu tushishidan qo'rqib ketib, o'zini markazdagi O'sha Shayx Abdul Vahob dedi, shunga telefon qilgan ekanki, mashaqqa voqea tush ko'ribdi. Nima deysiz deganda, tezda masjidda hamani tashqariga chiqib ochiqlarda yotinglar. Hech kim masjidda qolmasin, xalqlarga ham aytinglar, uyda yotmasin deb u kishi aytgan ekan. Kechasi o'sha 250 ga yaqin tablig'iylar hammasi bir stadionga chiqib, hammasi maydonda yotgan ekan sovuqda. Kecha sovuq bo'ldi dedi. Ertalab tong otdi, kechasi bilan uxlamagandik sovuqdan. Odamlar chiqib ana shaqangi u stadionda o'yinlarni o'ynayotganda bizlarga aytdik, "Voy Xudodan qo'rqinglar" deb da'vat qildik, gapimizga quloq solmadi. Shu vaqt dedi, shu bir chinqiriq ovoz keldi dedi. Shunaqangi bir chinqiriq ovoz keldiki, qo'rqinchlik dedi. Osmondan bir katta qop-qora bulut kelyapti ustimizdan dedi. Bulutdan ham shunaqangi chinqiriq ovozi kelyapti dedi. shunaqangi chinqiryapti dedi, bir mahal shunaqangi yer silkindi dedi. Yer ikki tarafga silkinyapti dedi. Shunaqangi qattiq silkindi dedi, hamma o'sha qishloqdagi uylarni, favjilarni joyini to'kib tashladi dedi. Keyin osmonga biz ilg'itdik. Yarim metr, yarim metr ilg'ilyapmiz dedi. Yarim metr osmonga uloqtiradi bizni dedi. Shu qishloqda ikki tirik qopdi. 13 ming aholisi bor ekan. Hamma o'lib ketibdi erkak ayol. Favjilar ham o'lib ketibdi, askarlar ham o'lib ketibdi. 250 ta o'sha nima qopti tirik? O'sha tablig'iylar ikkita o'sha tush ko'rgan bola bilan bir oq soqol kishi tirib qopti xolos. Qishloq mukammal hammasi halok bo'ldi. Mana qanday azoblar bor. Alloh taolo bu azobdan biz sizni asrasin. Bu bandalarning azobi, bu Fir'avnning azobi faqat shahidlik bu. Bundan biz qo'rqmaymiz alhamdulillah. Shuning uchun men aytdim. O'zimizni o'nglaylik, taqvo qilaylik. Inshaalloh aytdim-ku, biz taqdirga iymon keltirganmiz. Alloh Teala hadisi qudsiyda aytgan ekanki, agar bandalarim men berayotgan kunga rozi bo'lmasa, meni mulkimdan chiqitsin, o'ziga boshqa xudo topib olsin der ekan. Yaxshilik ham, yomonlik ham Alloh U munofiqlar ba'zida bizi shahidlarimizga tosh otadi, bizi asirlarimizga tosh otadi. Bula buna bo'lmaganda buna. ular kofir bo'lib bo'lgan ular bu gapida. Allohning Qur'ondagi kalomi bilan ular kofir bo'lgan ular. Agar palonchilar palon javob bermaganda o'lmasdi, asir bo'lmasdi, ular kofir bo'lib bo'lgan. Shuning uchun bu masalada ehtiyot bo'lish kerak. Shu yaxshi kunni ham Alloh beryapti, yomon kunni ham Alloh taolo beryapti. Biz yomon ko'rgandan emas. Biz bilmaymiz qancha-qancha yaxshiliklar bor. Shu boladan chiqib ketilayotganda ko'pchilik endi qayga borar ekanmiz? Shikedan chiqayotganda endi qayga borar ekanmiz? Masuddan chiqayotganda endi biz qayga borar ekanmiz deb biz bilmasdik yana onaga qaytib kelishimizni. Xudo qaytarib olib keldi. Izzat bilan olib keldi. Kofirlar bizdan qo'rqib yashaydi. Biz kofirlardan qo'rqib yashamaymiz alhamdulillah. Bu hammasi Allohning misrati, Allohning g'alabasi. Lekin hali ham kamchiligimiz bor, hammamizda bor, nuqson bor, taqvoyimiz zaif. Hali ham shar shukr qiladigan banda bo'lganmasmiz. Hali ham bir haqiqiy sabrli banda bo'lmaganmiz. Alloh taolo kamchiliklarimizni kechirsin. Alloh taolo o'zini g'alabalarga munosib qilsin bizni. Shuning uchun ham men ko'p vaqtingizni oldim. Rozi bo'lib qo'yasizlar, ko'p uzoq vaqt sizlarni bir xizmatingizga kela olmagandik. Lekin xotirjam bo'lasizlar. bu narsani shayton yoki shaytonga o'xshagan ba'zi insonlar sizlarga vasvasa qilmasinki sizlar bu jamoatga kela kelaolmasizlar degan. Yo'q. Bu jamoat sizlarga qonini beradi. Bu jamoat sizlarga jonini beradi, sizlarni himoya qiladi. Sizlarning xizmatingizni qiladi. O'sha menda o'sha anjumanda ham aytdim, ko'p birodarlar vatandagilarga yordam bersak, vatanda onamiz qolgan, ayolimiz qolgan degan savoliga men javob berganman. Shar'iy javob berganman. Qur'ondan javob berganmanki, meni onam bor. Tirigimi u kishi bilmayman. Alloh umrini uzoq qilsin. 70lichga kirgan, 73 ga kirdi vallohu alam o'zi. Shu onamizga men 15 yilda hali bir sariq sariqchaqa jo'natgan emasman, onamizdan bir xabar olgan emasman. Nimaga? Bu yerda turgan onalar men ustimda birinchi haqqi bor. Beyda turgan opa-singillar birinchi men ustimda haqqi bor. Topkanimni shularga yediraman, topkanimni shularga kiyintiraman, topkanimni shularga sarflayman. Hali bulardan ortirib men onamga ishonsam meni gapimga inshaalloh men yolg'on gapirgan emasman sizlarga o'zigacha yuborgan emasman. Mana ayolimni ham bilasizlar, haligacha bir onasiga bir telefon qilgan, bu narsani qilgan emasman. Nimaga? Shu boshqalar o'ksib qolmasin. Boshqalar bir qalbiga bir narsa kelib qolmasin deb. Shuning uchun bu narsadan xotirjam bo'lasizlar. Faqatgina ashaqangi shayton tabiat tashqardan keladi yo ichimizda ba'zi bir shayton tabiat ayollar bor, ularni og'ziga nima tuproq sochish kerak deymanmi yo bir qattiqroq tegib berish kerakki, bu jamoatga ular ham tosh otmasin. Jamoatning ichida yurgan shaqan ko'ngli o'zi o'ksib qolgan yoki bir yaqinlardan ajrab qolgan onaxonlarni, opaxonlarni, singillarni ular ham bir kasal ko'rgan kelgan bo'lib, xabar olgan kelgan bo'lib, fitna qilib yurgan ba'zi bir ayollarni ham biz taniymiz ularni. Inshaalloh yaqin kunda ularni ham yuzini ochib tashlayman men sharmanda qilib ularni. Kelib onaxonlardan, opa-singillardan xuddi kasal ko'rgan kelgan bo'lib, ularni fitna qilib, alaqaydagi yo'q-yo'q gaplarni, mishmishlarni tarqatib, ularni ko'nglini sindirib, yo bu munofiqlarning ishi bu. Mu'min mu'minalar buna qilmaydi. Muslim musulmon musulmon muslimalar bunaqa qilmaydi. Muhojir muhojirlar, mujohid mujohidlar bunaqa qilmaydi, balki bir-birini ko'nglini ko'taradi. Bir-biriga dalda beradi. Bir-birini ko'nglini ko'tarib, uni xizmatini qiladi. Lekin afsuski payg'ambarimiz vaqtida ham payg'ambarimiz jamoatda ham munofiq erkaklar, munofiq ayollar bo'lgan ekan, ichimizda topilib turadi. Ba'zida anish opa singillarimizni ko'nglini sindiradi. Ularga yo'q gaplarni olib keladi. yoraqaydagi mishmishlan tarqatadi. Bularni biz alhamdulillah kuzatib boryapkanmiz. Bu Pokiston hukumati bilan urushlikka zo'riyatgan bu jamoatni Alloh qodir qilgan, Amerika bilan urushlikka qodir qilgan bu jamoatni alhamdulillah Allohning tavfiqi bilan ichimizda yurgan ulaqangi qalbida maraz bo'lgan zo'rimiz yetadi. Tashqaridagilar ham zo'rimiz yetadi. Neki sizlar ana shaqangi insonlar kelganligini eshitsanglar, ular bilan gaplashib, ularni mehmon qilishga haqqingni yo'q. Chunki ularni o'sha tashqarida yurgan avliyosi shuncha xiyonatlarni qildi. Sizlar bilan bizni og'ir kunda tashab ketdi. Shuncha bir nomuslarni himoya qilmadi ular. Endi bugun avliyolik qiladi u yerda aql o'rgatadi. Yo biz ularni hammasini tanidik. Mana radiolarga chiqib kofirlardan yordam so'rayapti. Eng o'zini avliyo tutganlar ham. Jamoatimiz ichida yurgan eng yomonimiz ularni avliyosidan afzal. Shuning uchun sizlardan meni qattiq talabim shuki anaqangi yomon ayollarni kiradigan bo'lsa maxfi jamoatga bilib qolsa qo'ymaymiz ularni. Ularda bir ahd yo'q. Mana bitta ana shu Fayzulloni ayoliga berilgan qayta-qaytadan o'sha qizni bechora qaytarib olib ularni qancha zulm qildi bilan ustiga. Ko'rib turibsizlar bularni sizlar. Shuning uchun ko'p hushyor bo'linglar. Ularga aldanib qolmanglar. Ular sizlar bilan bizni o'zi yomon yo'lga kirgan yomon yo'lga olib chiqmoqchi ular. Bu jamoatni ko'ra olmaydi ular. ki Pokiston yo'qota olmadi buni. Amerika yo'qota olmadi. Yana bular qaytib izzati bilan turibdi, bunga ular chida olmaydi u. Yonib hasad bilan o'lib ketadi. Biz ham ki mutu bi g'aydikum. Ana shu ko'ngli qora, ichingiz qora bo'lib o'lib keting bunday deb biz ham ularga shu Qur'ondagi javobni beramiz. Shuning uchun ba'zida ki, ular ham o'nglanarmikin, safi kelarmikin? Yo ularni ko'rdik, eng avliyosini ham ko'rdik. Bizga aytiladiki, ularga ham bir rahim shafqat qilish kerak. Rahim shafqat kimga qilinadi? Payg'ambarimiz kimga yaxshi muomala qildilar? O'sha qilgan xatosini tan olib, bo'ynini egib kelgan musulmonlarga qildilar. Munofiqlarga emas. Bularning shahidlari shahid emas. Bular hammasi harom bo'lgan deganlarni biz kechira olmaymiz biz. Bizi shahidlarimiz ular shahid demaydi. Bular harom bo'lganda yuradi har joyda. Meni shahidlarim shu davr davrdagi Uhud shahidlarni singari afzal deb bilaman men. Amerikani qarshisiga hamma qochib ketganda meni mujohidlarim turib bergan. Pokistonning murtad hukumatiga qarshi hamma qochib ketganda meni mujohidlarim shahid bergan. Men bular bilan iftixor qilaman. Allohning oldi guvohlik beramanki, bular meni shahid a'lolarim bu. Meni shahidlarimga tosh otadi. Meni bu asirlarimga tosh otadi bular. Men bunga yo'l qo'ya olmayman. Shuning uchun men sizlarni jismonan ham himoya qilaman inshaalloh. ma'naviyan himoya qilib olamiz. Shuning uchun bizdan kamchiliklar bor, albatta buni tan olamiz. Mana mas'ullar ham o'tiribdi, hammasini chaqirtiryamiz, bir qancha mas'ullar bor. Agar bir shikoyatlar bo'lsa, bir mushkilotlar bo'lsa, aytsan inshaalloh qo'limizdan kelgan narsani qilamiz. Inshaalloh ba'zi bir hayitga hadiya qilgandik, inshaalloh o'z ham berishadi. Farzandlarga, boshqalarga. Bu bizning arzimas hadiyamiz. Inshaalloh bizdan rozi bo'lib qo'yasizlar. Chunki e, o'ylamani o'sha shahidlarni e, shahidlarni farzandlari yetim bo'lib qoldi. Yo biz biz o'sha yutgan taomimizda ham o'ylamani biz bir rohatlanib yeymiz. O'ylamaniki biz bir kiyim kiyotgan bo'lsak, mana shu hayitga ham xudo guvoh, yangi kiyim kiygani biz uyalamiz. Ki bilamiz shu ukalarimiz yetim qolgan, asir birodarlarimiz farzandlari bor. Bu asir bo'lganlarning har bittasi biz uchun o'zimiz ilimizdan afzal. Shahid bo'lganlar bizning ilimizdan afzal. Buni Xudoning guvohligida aytaman men. Alhamdulillah meni til yog'lamalik uslubim yo'q. Shu bor gapim yuragimdan bo'lsa, alhamdulillah ichimdan bo'lsa tashqariga chiqqan. Inshaalloh e, bizdan rozi bo'lib qo'yasizlar bugun asosiy iymonlashuvdi. Subhanakallohumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk. Jazakumulloh khayran. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.